Šahs Latvijā - autors Āris Ozoliņš. Īsa vēsture. Visticamāk, šaha spēle Latvijā ienākusi no Rietumē Eiropas. Pirmās liecības par šahu Latvijas teritorijā sniedz arheoloģiskajos izrakumos atrastās šaha figūriņas no 13. gadsimta sākuma. Pirmās drošās ziņas par šāha spēli Latvijā ir no 19. gadsimta, kad Rīgas amatniecības biedrībā tika izveidots šāha pulciņš, kas pastāvēja līdz 1886. gadam. 19. gadsimta 80. gados Rīgas Latviešu biedrībā tika izveidota šāha sekcija. 1890. gada 16. decembrī nodibināja Rīgas šaha biedrību. Vēlāk tika nodibināta otrā Rīgas šaha biedrība, senioru klubs un citas šaha entuziastu organizācijas. Rīga šajā laikā bija kļuvusi arī par nozīmīgu korespondents šaha, kā arī uzdevumu un etīžu sastādīšanas centru. Pēc neatkarības iegūšanas 1924. gada 13. aprīlī tika dibināta Latvijas šaha savienība. 1928. gada pavasarī tā iestājās Startautiskajā šaha federācijā, līdz ar to Latvijai pavērās iespēja piedalīties pasaules šaha olimpiādēs, kurās Latvijas šahisti ir piedalījušies regulāri. Lielākais panākums bija 1931. gadā Prāgā izcīnītā sestā vieta. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas komanda piedalījās četros Eiropas komandu čempionātos - 1992., 97., 99. un 2001. gadā. Pēc tam finansiālu apstākļu dēļ nebija iespējama komandas piedalīšanās, un tikai 2011. un 2015. gadā vīriešu un sieviešu izlasēm izdevās atkal sacensties Eiropas komandu čempionātā nozīmīgākās sacensības. Līdz ar šaha savienības dibināšanu aizsākās Latvijas čempionāti šaha izspēlē, tolaik tos dēvēja par kongresiem. Ar laiku kongresi ieguva mūsdienu nosaukumu Latvijas čempionāti. 1937. gadā Ķemeru sanatorijā notika viens no ievērojamākajiem starptautiskajiem šaha turnīriem valsts vēsturē un togad Eiropā, kurā piedalījās 18 sportistu. Turnīrā dalītu pirmo vietu ieguva Vladimirs Petrovs. Padomju okupācijas laikā 1968. 75. gadā Liepājā norisinājās viens no masveidīgākajiem turnīriem Latvijā - Tautu draudzības festivāls, kurš ik gadu pulcēja apmēram 450 jauno spēlētāju no visas Padomju Socialistisko Republiku Savienības. 1979. gadā Rīgā notika pasaules šaha čempionāta cikla starpzonālais turnīrs, kurā ar 14 no 17 iespējamajiem punktiem triumfēja Mihails Tāls. Tradīcijām bagātākais, masveidīgākais festivāls, kas notiek vēl mūsdienās, ir Liepājas rokāde, kas ik gadu risinās Liepājā kopš 1994. gada. Viens no spēlētāju sastāva ziņā stiprākajiem un daudzskaitlīgākajiem Ziemeļvalstīs ir festivāls RTU Open, kas notiek katru gadu kopš 2011. gada Rīgā Ķīpselas izstāžu zālē. 2017. gada aprīlī Rīgā notika Eiropas sieviešu čempionāts, un tajā piedalījās 144 šahistes no 32 valstīm. 2018. gada augustā Rīgā notika Eiropas čempionāts jauniešiem. Nozīmīgākās organizācijas. Nozīmīgākā šaha organizācija ir Latvijas šaha federācija, agrāk Latvijas šaha savienība un 2007. gadā dibinātā Rīgas šaha federācija. Sporta veida attīstībā nozīmīga ir arī 1972. gadā dibinātā Rīgas šaha skola. Latvijas šaha klubi vai šaha nodaļas darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē, Kuldīgā, Liepājā, Jelgavā, Jēkapilī, Olainē, Daugopilī, Balkā un citur. Ievērojamākie sportisti. Ievērojamākais šahists līdz 1940. gadam bija Hermanis Matisons, kurš 1924. gadā Parīzē ieguva pirmā pasaules čempiona amatieriem titulu. Milda Lauberta 13 reizes ir uzvarējusi Latvijas sieviešu šāha čempionātos un kļuvusi par pirmo Latvijas šahisti, kas piedalījās pasaules sieviešu šāha čempionātā Stokholmā 1937. gadā, izcīnot dalītu 3. un 4. vietu. Nākamajā pasaules sieviešu šaha čempionātā Buenasairesā 1939. gadā Milda Lauberta izcīnīja sesto vietu. Ievērojams latviešu šahists bijis Kārlis Bētiņš. Viņš sekmīgi darbojies atklātņu teorijas pētīšanā un publicējis analīzes. Pētījumu rezultātā radusies atklātne latviešu gambīts, proti E2, E4 un E7, E5 pret. Gājiens ar zirdziņu F3 un F7, F5. Jānis Klovāns ir deviņkārtais Latvijas čempions un trīskārtais pasaules senioru čempions lielmeistars korespondents šahā 1997. gads. Mihails Tāls 1960. gadā kļuva par astoto pasaules čempionu, PSRS izlases sastāvā astoņas reizes kļuvis par šaha olimpiādas uzvarētāju komandu vērtējumā, kā arī izcīnījis piecas zelta un divas sudraba individuālās medaļas. PSRS izlases sastāvā viņš sešas reizes ir kļuvis par Eiropas komandu šāha čempionātā uzvarētāju komandu vērtējumā, kā arī izcīnījis trīs zelta, sudraba un bronzas individuālās medaļas. Aivars Gipslis ir astoņkārtais Latvijas čempions, starptautisks lielmeistars kopš 1967. gada. No 1966. līdz 79. gadam trenējis pasaules eksčempioni Nonu Kaprinda Švilī. Aivara Gipšļa trenētā PSRS sieviešu izlase uzvarēja sešās pasaules šaha olimpiādēs. Viņš arī ir lielmeistars korespondents šahā 1997. gads. Aleksis Širaus ir pasaules čempions kadetiem. Šo titulu viņš ieguva 1988. gadā. Startautiskās šaha federācijas pasaules vicečempions 2000. gadā pārstāvot Spāniju. Dana Reizniece Ozola ir divkārtēja Eiropas čempione U18 un četrkārtēja Latvijas čempione bet Laura Rogule ir 2002. gada pasaules čempione U14 un deviņkārtēja Latvijas čempione. Nozīmīgākie darbinieki Šāha attīstību ir veicinājuši vairāki sporta veida darbinieki – Āris Ozoliņš ir daudzu starptautisku turnīru organizators, pēc neatkarības atgūšanas pirmais no Latvijas šāha funkcionāriem ievēlēts par Eiropas šāha savienības auditoru, starptautiskās šāha federācijas Baltijas zonas prezidents kopš 2002. gada. Startautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš ir tiesājis un palīdzējis organizēt vairākus tūkstošus turnīru. Tiesājis pasaules šaha olimpiādē Bakū 2016. gadā. Egons Lavendelis ir prestižā RTU Open organizētājs 2017. gada Eiropas sieviešu čempionāta direktors. Ievērojumu ieguldījumu šaha attīstībā Latvijā PSRS laikā ir devis treneris, tiesnesis un korespondents šaha meistars Pēteris Šadurskis. Sacensību vietas padomju okupācijas laikā lielākā daļa šaha dzīves notika apvienotajā šaha un dambretes klubā, kā arī Rīgas šaha skolas telpās. Mūsdienās spēles notiek arī RTU telpās un Rīgas šaha federācijā periodiskie izdevumi. Būtisku ieguldījumu šāha attīstībā ir devis žurnāls Šāhs, kas iznāca divreiz mēnesī no 1959. gada līdz 1990. gadam. Pavisam iznāca 758 šī žurnāla numuri. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu programmu vadītāja Agnese Vasermane.